Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və salamü alə əşrafil anbiya'l mursalin seyyid Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatuh. Və qardaşımızı təbrik eləyir onun xoş günlə. Təbii ki, ailə həyatı insan həyatında böyük hadisədir. Belə yadda qalandır belə. Həm lazım olan bir məsələlərdən də ailə həyatı qurmaq. Yəni, həmçinin ailə həyatı mühümdir. Nə üçün? Nəinki insanın özü üçün, həmçinin cəmiyyət üçün. Cəmiyyətdə nə qədər ailələr çoxalsa, möhkəm olsa, düzgün əqidədə olsalar, ona görsən cəmiyyət də təsir edir. Cəmiyyətə də təsir edir və cəmiyyət islah olan yollardan biridir. Ailə həyatının çoxalmağı. Düzdür, indi e, abu hava dünyada belədir ki, boşanmalar çoxalır. Yəni, özü də müşahidə eləsəz, boşanmalar çoxalır. Bu da nədəndir? Düzgün e, münasibət qurmamaq, düzgün yanaşmaq məsələyə, məsələyə ciddi yanaşmamaq. Ailə həyatına ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu balaca iş deyil. Və nə qədər ciddi olsa, hər iki tərəf o qədər ailə həyatı möhkəm olur. Əsas da nədir münasibətdə? Bir-birlərin başa düşməyi, bir-birlərin hörmət, bir-birlərinin haqlarını öyrənib, haqlarını pozmamaq. Yəni, bilirsiniz ki, şəriyyət bu məsələləri toxunub. Ailə həyatı mühüm olduğuna görə şəriyyət toxunub bu məsələyə. Və e, şəriyyət necə dedik, qardaşlar, dinimiz bizim kamil dindir. bu din başka dinlerden fərqlənir. Dinimiz kamildir. Allah Teala bu dinimizi haqq əhlin qoruyur. Necə ki, vəd edib ki, Quran qoruyacaq. Allah subhanətlər buyurur ki, biz bu Quranı nazil edirik və biz bu, bu Quranı qoruyacaq. Qoymayacaq, nəsə artırsınlar, nəsə azatsınlar. Və həmçinin, kardeşler bu şəriəti e, nisbət eləyəndə özü, həmçinin bu şəriəti düzgün başa düşmək lazımdır. Yəni, bu da böyük problemlərdəndir sad müsəlmanlarda. Özünüz görürsünüz ki, məsələn, bir gün biri deyir ki, mən müsəlmanam, gedir, məsələn, obyektlərə, yəni pirlərə. Gedir, məsələn, hansı bir obyektə, bilmirəm, özü də bilmir, nə üçün gedir. Deyirsən, ne üçün geysən? Deyir, orada yaxşı, sivəz yaxşıdır orada. Mən də deyirəm ki, yox, bu sivəz telefona aiddir, Pirqavor içini. Qabaq bolşeviklərin vaxtında biz gedirdik ora zəng eləməyə. Amma Allahla hələ ehtiyac yoxdur. Sadəcə kifayətdir ki, iki ülkədə namaz qılasan, Allahdan istəyəsən. Dinimiz gəlib rahatlaşdırmaq üçün, gəlməyib əziyyət vermək üçün. Və baxın, bilin, hə, görün, harada əziyyət var, bilin ki, İslam deyil o. Əksinə, dinimiz gəlib bizi qorumaq, canımızı qorumaq, malımızı qorumaq, vaxtımızı qorumaq. Əhkamlara fikir versəz, həmsi bunun ətrafındadır. Və məsələn, kim ki özünə deyir, mən müsəlmanam, gedir məsələn əhlə obyektlərə, o başa düşməyib İslamı. Və biz də bunun şahidi olduq, görürsünüz. Həmçinin qardaşlar, məsələn, hətta Peyğəmbərə münasibət. Özünüz bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem münasibət cürbəcürdür. Bəzilər Peyğəmbər üçün sallallahu aleyhi ve sellem üçün cirajini keçirirlər ad günü. Bu da İslamda yox idi. Çünki İslam ta tarixi ümumiyyətlə təqvimi aya bağlıdır. Kainata. Birbaşa. Ayda 29 olur ya da 30. O birisi tarix ölüdür. Meyyiddir. Yəni mənasızdır. 30 olur 31 və həmçinin 28. Mənasızdır. Amma İslam isə bağlayıb aya, kainata, ayda ya olur 30, ya da 29. Ay ilə bağlıdır. Diridir. Bizim təqvim diridir. Kainatla bağlıdır birbaşa. Lakin çox təəssüf, görürsən ki, məsələn, bu cirajda yenə hardan girib qardaşlar? Yəni, nə üçün demək istəyirəm? Məsələn, tutaq ki, məhə məhərrəm ayının biri, əgər biri doğulubsa, tutaq ki, yayda, ola bilər məhərrəm ayı biri, sonra düşsün qışa. Çünki siz bilirsiniz ki, bu xristiyan tarixinə, bu xristiyan tarixidir. Bu müsəlman təqvimi xristiyan təqvimindən fərqlənir. Müsəlman tə xristiyan e, təqvimi elə bir vaxtı qalıb. Yanvarın belə həmişə o vaxt olur. Amma müsəlman təqvimi yox. 10 gün gecikir hər il. Ona görə hər bir fəslə düşür. Hər bir fəslə. Qışda da olur, yazda da, yayda da, payızda da. Və ona görə bu nədən irəli gəlir? Bu ne, ne üçün deyirəm? Ad günü yoxdur şəriətdə. Əslində bu hardan girib? Xristiyanlardan. Onlar qeyd edirlər belə şeyləri. Çünki biz görürük ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu keçirməyib. Əbu Bakır keçirməyib, Osman keçirməyib, Ömər keçirməyib, Əli keçirməyib. Və bizə də əmr olunub ki, onların dalınca gedək, onların yolunla. Bu misaldır. Həmçinin, məsələn, biri deyir, mən müsəlmanım, özü görürsünüz, ha, dünyada nələr baş verir. Deyir, mən müsəlmanım, Allah şifər deyir, baş kəsir. Adamları öldürür. Yəni, adam inanmırdı ki, 21-ci əsrdə belə hadisələr olacaq. Dəhşət. Yəni, insaniyyətdən uzaq addımlar. Və problem nədə də, qardaşlar? Bunlar İslam adını eləyirlər. Allah əkbər deyirlər, deyirlər Allah əkbər gör ki, bunlar əsl müsəlmandırlar, bəs bunlar şeytanları öldürür. Allahu əkbər. Yəni, adam heç təsəvvür eləməz ki, 21-ci əsrdə belə e, səhnələrə şahid olacaqsan. Dəhşət. Amma İslam belə deyil axı. Biz baxırıq İslam əksinə, gəlib insanlar həyatını qorumaq üçün, gəlməyib insanları öldürmək üçün. İslam dini insanları öldürmək üçün gəlməyib, qardaşlar. Və əsas İslamın məqsədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi hərəkətlərində, addımlarında, ə, e, sözlərində görsədilir. Məsələn, Xeybər günü e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi Əli bin Əbi Talibə, Əmir-ül Müminin, Ömar Xəttamın qaynatasına verir qılın, e, döyüşdə qabağda tövsiyə edir gedginə. Və lakin deyir ki, ya Əli, ya Ömər ibn Xattamın qaynatası. Bəs gedginlə, lakin bilginlə ki, əgər sən səbəb olsun, biri İslamı qəbul eləsə, o vaxtda ərəblər arasında qırmızı çalan dəvə qiymətli idi. Onu misal çəkir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, ən qiymətli şeydir. Ərəblər xoşlayan. Ona görə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli ibn Əbi Talib baxmayaraq bu harda idi? Oturmuşdu evdə, yox, hücum idi. Lakin əsas məqsədi göstərir ki, hücumda məqsəd olmadı o insanları öldürmək. Məqsəd odur ki, insanları islah eləmək. Ha, budur problem qardaşlar. Müsəlman və onlar da müsəlman deyir özlərinə. Düzgün deyil. Həmçinin ə, e, sahabilərə münasibət. Sahabələrin münasibəti bir mənalı deyil. Məsələn, biz sevirik bütün sahabələri. Onları sevmək vacibdir. Sahabələr də bölünürlər. Məsələn, var 4 raşid xəlifələr, var 10 nəfər müjdələnən cənnətlə, var Bədir döyüşçüləri, Bədirdə iştirak edənlər, var Hüdeybiyyə sülhündə ağac altında bir yetvəyənlər, var əhl-i beyt olan içində. Biz hamısını sevirik. Yəni, onlara ayırma olmaz. Xüsusən də Raşid xəlifələri, dil uzatma olmaz. Yəni, çünki sahabələrə dil uzatmaq, Peyğəmbərə dil uzatmaqdır. Sallallahu aleyhi ve selləmə. Elə çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm yaxşı müəllim deyildi. Şagirddən hamısı pis idi. Ona görə sahabəni ittiham eləyəndə Peyğəmbərə ittiham eləməkdir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrini ittiham eləmək, Peyğəmbərə ittiham eləməkdir. Olmaz. Əksinə, sevmək lazımdır. Rasul sallallahu aleyhi ve selləmi, əhl-i beytin hörmət eləmək lazımdır. Həmçin sahabələri və xüsusən də Abu Bakır. Abu Bakır hələ belə seçilməyib, onu bütün ümmət seçdi. Əli bin Əbi Talib ona iki dəvə biyyət elədi. Biri öz aralarında, Sonra bir müddət görsənmədi. Fatimə radiyallahu anhə xəstələnmişdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi vəfatından sonra. Və bəzilər başladılar ki, orada söz-söhbət dedikodu ki, gör ki, Əli ibn Əbi Talib narazıdır Əbu Bakırın xilafətindən. Və Fatıma radiyallahu anhə vəfat eləyəndən sonra dəfn elədi, sonra gəldi, beyət elədi, yenə ki, cəmaat görsün, hamısını ağzı yunsun. Ki, Əli narazı deyilər, həm də Əbu Bakırın xilafətini tanıyır. Həmçinin sonra Ömər ibn Xattab, Ömər Xattaba da beyət elədi. Və Ömərlə Əli çox yaxın idilər. Həm yaxın dost idilər, həm də Ömər ibn Xattab Əlisiz fitva verməzdi. Deyərdi ki, həmişə Əli olmasaydı Ömər həlak olardı. Ömərlə çox yaxın idi. Hətta Əli bin Əbi Talib qızı Umur Kusumi, Fatımadan olan qızı Umur Kusum vermişdi deməli, Ömərə. Cin deyildi, yox. O, uğramamışdı özü də, təzik eləməmişdi. Belə öz xoşuna, çünki Əli bin Əbi Talibi Ömər bata bilmədi. Əli bin Əbi kişi adam idi. Bata bilməzdi ona. Öz xoşu ilə vermişdi, çünki dost idilər. Amma kursumu Fatimədən olan, başqa arvadından da yox, Fatimədən. Ona görə Əli bin Əbi Talib Ömər Xətamın qaynatasıdır. Və Ömər bin Xattab özü də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaynatasıdır. Yəni fikir versən, xüsusən Raşid xəlifələr bir-birlərini çox yaxındırlar. Xüsusən Peyğəmbərlə çox bağlılıqları var. İkisi kürəkəndir, ikisi qaynata Peyğəmbərlə. Sallallahu aleyhi ve sellem. Əbu Bakır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaynatasıdır, Ömər qaynatasıdır, Əli kürəkənidir, Osman kürəkəni. Subhanallah. Bunlar ayrıma olmaz, lazım deyil. Nə olub aralanda? Allah tala bağışlayıb onları. Və heç də böyük bir şey olmayıb. Lazım deyil biz məclislərimizdə onların eyblərini açaq, danışaq. Bu lazım deyil. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi sahabilər səhv eləyində, böyük səhv. Hatib ibn Əbi Bəltə cəsusluq elədi, müşriklərə məktubu yazdı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkənin fəthinə hazırlaşır. Lakin məktubu tapdılar, gətirdilər, bildi, bildilər ki, Hatib ibn Əbi Bəltədir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu keçdi bağışladı, yəni. Nə üçün? Çünki Bədirdə döyüşüb. Yəni o addım hələ kifayət eləyir. Və təsəvvürlə adamlar həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında döyüşüblər, yanında olublar. Onlarla danışma olmaz. Çünki həmçinin qardaşlar, nə üçün danışma olmaz? Düzdür, onlara danışma, onlardan danışma Peyğəmbərə tənədir. Həmçinin dinə tənədir. Həmçinin dinə eyibdir. Çünki onlar elə bir körpüdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda. Onlar çatdırıblar bizə. Sən onlara tən eləyəndə dinə tən eləyirsən. Ona görə kim ki özünə müsəlman deyir, gərək baxmalıdır əməllərinə, müvafiqdir Doğrudan o düzgün təslim olandır, yoxsa yox. Yoxsa deyib müsəlman, insanlara öldürəcəksən. Deyib müsəlman geyib obyektlərdə məsələn nəsə eləyəcəksən. Geyib məsələn deyib müsəlman artıq şeylər eləyəcəksən. O müsəlmançılıq deyil qardaşlar. O İslamla düz gəlmir. İslam pakdir, təmizdir. Bizi təmizliyə çağırır daxilən və zahirən. Və həmçinin bizi əxlaqa çağırır yüksək. İnsanları, insan özüm canını qorumaq, ailəsini qorumaq, malın qorumaq, İnsanları qorumaq. Hətta heyvana toxunmaq olmaz İslamda. Heyvana əziyyət vermək olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki, heyvana göre biri cennete düşür, əzab verir. Heyvana da göre biri cennete düşür. Nə, ne de heyvan su istəyir, içə bilmir quyudan. Özü günahkar qadın olur. Düşür, quyuya su verir o heyvana. Öləndə Allah tala bağışlayır o hərəkətinə görə. Gör İslama bak. Əksinə, İslam həyatı gözəlləşdirmək, yaşıllıq, ada ağac əkmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələdilər ki, ya Resulullah, bilsək ki, sabah qiyamətdir. Sabah qiyamətdir də, neyniyək ki, neyniyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, gedin ağac əkin. Dedilər ki, bilsək ki, sabah qiyamətdir, neyniyək? Dedi ki, gedin ağac əkin. Yəni, yaşıllıq, həyat. Həyat. Yəni, dinimiz belə şeylər bizə əlində, dinimiz əsasları budur. Məsələn, nələr baş verir qardaşlar ətrafda, bəzi müharibələrdə və s. O, İslam deyil. İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar şeytani yollardır. Və salam. Allah subhanətə alə bizim qardaşımızın bu izdivacın xeyirli bərəkətli eləsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətə alə bizə eşi faydalardan etsin. Və salamu aleykum və rahmatullahi